Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en la redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i a la nostra web www.la977.com. I la pregunta que vos fem en la nit d'avui, en el nostre Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit, és quan estaries disposat a pagar per Raúl Albiol, tenint en compte que avui en ser el seu president, el del Nàpols, ha dit que el traspàs d'Albiol són 15 milions d'euros. Quan estaries disposat a pagar per eh, Raúl Albiol? Ara entrenem en el món del futbol, però lògicament avui tenim que obrir pel bàsquet. És la notícia d'apertura en el eh, programa d'avui. No ha pogut ser 80-82, sols dos punts, competint <laughs> fins a l'últim segon, minvat d'efectius a tope, amb un arbitratge que era el que perseguia el Real Madrid, és a dir, eh, ixa protesta del dimarts en la Fonteta l'únic que perseguia era que la tendència de l'arbitratge en el dia d'avui afavorirà clarament els interessos de l'equip madridista, i a fer que ho ha aconseguit. Bueno, doncs amb tot i amb això, l'equip de Pedro Martínez València Bàsquet ha estat a molt poquet, a molt poquet de poder forçar el quart partit. Fins i tot ha tingut l'últim tir, però eh, ni en el tir ni en el rebot ha pogut fer aquesta última cistella eh, primer eh, eh, en els tirs lliures ficant el primer i errant el segon i en el segon eh, pràcticament molt forçada la posició de Roman Sato per a intentar l'últim bàsquet del conjunt eh, taronja 80-82 i falta saber exactament eh, quin és el rebús que se li queda a València Bàsquet. Imagine que algo dolç i molta marc. Algo dolç perquè, com deia, amb tot en contra ha tornat a competir. Quan en el partit de Madrid se n'anava 10 punts eh, per amunt, semblava que el conjunt de València Bàsquet anava a dir pràcticament adeu a les possibilitats de, en este cas, eh, poder dir tan sols plantar cara. Era molt el que arrossegava el conjunt valencià recordeu, amb Luc Sigma, amb Rafa Martínez, amb Samba, amb Rossom, amb eh, John Surna, amb tot això fora, València Bàsquet ha estat a punt de tocar-li la cara una altra volta al Madrid. Ja sabeu que sempre que se parla del Madrid és parlar de jugar contra un equip i contra els elements. Per això té, si cap més mèrit, el que ha fet en el dia d'avui l'equip de Pedro Martínez altra volta la, potet, la foteta plena, és normal, perquè les coses ben fetes, la manera de competir d'un club, és la que enganxa a la seva afició. Vull dir, eh, no cal apel·lar als valors de València Bàsquet si els demostres cada dia, eh, perquè els valors, l'afició els té clars. Els que han de tindre clars els valors d'un club són els que els regixen, i en València Bàsquet tenen clar quina és la seva línia de treball i això ha dut al conjunt taronja, com vos dic, minvadíssim, amb un part de guerra extensíssim, l'ha dut a lluitar en la canxa, eh, a ficar-se en algun moment del partit per davant en el marcador, a arribar igualadíssim a la fi i probablement amb, per totes aquestes causes que vos diguem, fonamentalment la falta de gasolina en els instants finals i és normal perquè València Bàsquet eh, tenia eh, molt poca rotació i per tant tenia els jugadors més desgastats que el Real Madrid, a banda de tindre davant un equip doncs, tècnicament millor dotat, però amb tot això, amb tot i amb això, l'equip de Pedro Martínez ha venut molt cara la seva derrota. S'ha quedat una altra volta en el quart partit, s'ha quedat una altra volta en el quart de la sèrie, en les semis de la Lliga, a punt, això sí, d'arribar una miqueta més lluny, però això torna a quedar el València Bàsquet. És probablement l'únic però, l'únic dubte Eh, altra volta, València Bàsquet torna a quedar-se en el mateix eslau de l'escala. Altra volta, València Bàsquet torna a ser aquest club que està ahí, però al qual li falta donar el pas definitiu. Hi eh, haurà que veure com revoluciona o com reubica la plantilla aquest equip de cara a la campanya vinent i si estarà o no Pedro Martínez. Un Pedro Martínez que hi ha que dir que ha dut molta il·lusió a la foteta en guany, que ha tingut molts bons resultats en la lliga regular, és cert, però també hi ha que dir i hi ha que mirar els dos platerers de la balança pel que fa a l'entrenador de València Bàsquet, que en Copa del Rei no ha millorat el fet de l'any passat, és a dir, caure en quarts, que en Eurocup s'ha quedat més lluny d'on se queda l'any passat, l'any passat semis, en guany eh, en las 32 de EuroCup y que llega a a en el matéis puesto, con deia, en el cuarto partido de la serie, a ver, davant del mateix Botxí, davant el Real Madrid. S'obre una certa en cara que ara ens contará eh, Juanma Romero desde la Fonteta que el mes normal es apostar por la continuidad de Pedro Martínez. pero sobre todo el mes normal es apostar per la continuidad de fer les coses i d'apostar per una direcció tècnica que encerta prou en els eh, jugadors que du i que això està fent créixer a València Bàsquet. Jo crec que altra volta, i en este cas, després de eh, que tinguera que arribar eh, Chechu Mulero a la Secretaria Tècnica de València Bàsquet, a la direcció tècnica, este estiu era una incògnita com anava Chechu Mulero a eh, manejar-se des dels despatxos fora de la banqueta, després eh, de canviar de comès en el conjunt taronja. Ha eixit bé, ha eixit molt bé. Sigma, Xurna, Stefanson... La veritat és que la plantilla de València Bàsquet és eh, molt completa i ara hi haurà de continuar per la mateixa línia. Si és capaç d'encertar en un par de retors definitius, jo crec que aquesta plantilla podrà aspirar a coses més altes, que és el que sempre diguem quan acaba una temporada en València Bàsquet, perquè tenim ganes de que estiguen ahí com tots els equips valencians, però sembla que encara se li resisteix una miqueta al conjunt taronja. De qualsevol manera, manera perdó, enhorabona per la temporada realitzada a l'equip de Pedro Martínez. I sigue amb tot això i amb moltes coses més, 11 i 38, comencem a repassar l'actualitat des de les nostres infotos. Eliminats amb honra, València Bàsquet cau 80-82 davant el Real Madrid pelos de Pedro Martínez han caigut competint fins a l'últim segon, com ens ha recordat Guillem Vives. Esto, esto que veis es impagable y, y nada, aprovechar y disfrutar este momento, pero nada, espero que volveremos a estar aquí y competiremos otra vez. Estratègies de mercat. El president de l'ANUS insisteix en que no ha arribat cap oferta per Gustavo Gómez, mentre que el del Nàpols ja parla de 15 milions d'euros per Albiol pretemporada a Holanda. Serà en la localitat de Benlo entre el 18 i el 28 de juliol. Començarà després de la primera fase de preparació, que serà a València. El filial si es meneja tot continua bloquejat en el primer equip, però el Mestallà ja ha realitzat la primera incorporació. Es tracta del migcampista de 21 anys Valderrama, que estava al Badalona. L'home és Muñiz. Llarga reunió esta vesprada del Consell d'Administració del club per tal de triar entrenador. Juan Ramon López Muñiz és qui més opcions té per a ser l'any que ve l'entrenador del conjunt Granota. Les 11 de la nit i 39 minuts, vos recorde arroba esports97 nit, arroba esports97 nit, quant estaries disposat a pagar per eh, Raúl Albiol? És la pregunta que vos fem. Fem un altra en el camí, se l'anem a la Fonteta i ens espera Juanma Romero per a contar-nos la quasi eh, matxada de València Bàsquet. A la fi, 80-82, no ha pogut ser, però donant la cara i competint fins a l'últim segon ha estat el conjunt taronja. Esports 97 nit fins a la 1 de la matinada en la 97.7 ràdio que comença ja. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. <laughs> Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Neumáticos a punto, depósito lleno, calentamos motores y arrancamos. Abróchate el cinturón y disfruta del mundo del motor con nosotros, porque todos los jueves y viernes a las dos y media de la tarde nos ponemos al volante de Supermotor Levante. Novedades del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, seguridad vial, nuevos diseños, nuevos modelos, competiciones y toda la información del motor de la mano de Paco La Huerta. Recuerda, Supermotor Levante, el programa de motor de la 97.7 Radio, todos los jueves y viernes a las dos y media de la tarde con Paco La Huerta. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 42 minuts, eh, no ha pogut ser 80-82 a dos punts saque del València Bàsquet de forçar, o a tres en este cas, de forçar el quart partit, eh, el quin partit en eh, Madrid. Hi havia molta cosa en contra molta baixa, eh, molts xustes de gasolina, molt poca rotació. Pues amb tot això, València Bàsquet ha començat perdent de molt, però poca a poc s'ha anat clavant en el partit. Y está a punto de guañarlo, pero a la fi, pues, eh, com masa contra contratemps para a equipo de Pedro Martínez. En la fonteta té que estar en cara nuestro compañero, Juanma Romero. Hola, Romero, ¿qué tal? Bona Sí, hola, Manolo, bona A ver, Juan, fan, i a veure si de, de res pueden comentar rápidamente. Eh, te vas a pasar, eh, se están anant rápidamente. Guillem, bona nit. Bona nit, bona nit. Bueno, ya dutxat, ya me relaxat, eh, com estar la Sí, sí, sí, ara m'he relaxat i, i res. Mm. Demà una mica millor, ara solo gaudint de, de l'espedida i, i aprofitant els últims moments amb els companys també. Doncs Manolo, te fica en directe a Guillem Vives, el base de, de València Bàsquet. 11 i 43, l'home que es va fer vibrar fa tan sols 48 hores no ha pogut ser en el dia d'avui. Guillem Vives, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Mm, ara mateix, eh, més ràbia o més orgull per el que ha passat? Bueno, mig de tot. Crec que l'equip ha anat al 100%, això no, no pot negar ningú, A més encert, en menys, amb, amb tot, però, però bueno, tu quan ets al 100% sempre has d'estar orgullós i, i hem tingut el Madrid allà amb les nostres limitacions avui, que eren moltes, amb moltes baixes i, i sota molt content de, de l'equip i, i l'afició com ens ha esperit al final. Eh, el gran lament, jo crec que general, no dic dels jugadors, també des que estem en la informació esportiva, si no s'haguera adjuntat tanta calamitat, perquè és que s'han juntat moltes, un fum. Si no s'haguera juntat tanta calamitat, haguera estat possible no arribar al quint, eliminar el Real Madrid de la, de la semifinal de la Lliga? Home, l'equip al complet fa, fa por. Uh, eh, hem de comptar les baixes de, de molts jugadors titulars. Uh, crec que ens oblidem del Sam, que el Sam per mi és top, top 3, top 5 de bases de la Lliga. El Luxim a tothom sap la feina que, que fa, el Rafa <laughs> està a un nivell increïble. No sé, totes les baixes que hem tingut, Uh, fem por, feien por i no sabem mai, però molt content dels que hem estat i, i ells també, espero que no estan, perquè ens han ajudat també des de fora, ens han, ens han empenyat per, per, per donar el màxim. La part més optimista és aquesta que tu dius, eh, Guillem, que amb tot això l'equip ha competit, que ha estat ahir, que ho ha donat tot, eh, que no ha donat eh, un segon per, eh, per perdut el partit, que no ha cedit un centímetre de la canxa. Eh, eh això per quant al partit d'avui, per quant a la temporada, l'equip ha batut rècords en lliga regular, eh, eh la part optimista o la part positiva de València Bàsquet eh, diu que aquesta és una campanya com a poc això, positiva, no? Sí, jo crec que sí que els resultats eh, tothom potser fa una mica més eh, aquesta que hem treballat com ningú, vam tenir un baixó en un moment molt important i, i res, ens hem fet molt als playoffs, hem, jo crec que hem, els entrenaments m'han fet molt bé, hem estat totalment sempre intensos i ficats i, i ja et dic, eh, personalment, una temporada que tots hem disfrutat, que, que tots els equips s'han passat perfecte, eh, tots els companys ens hem passat molt bé jugant junts, hem disfrutat molt de la punteta i, i res, eh, s'acaba la temporada però tothom tindrà molt bon record, almenys dins el vestidor eh, de, d'aquesta temporada. I ara, eh, fent una miqueta d'advocat del diable, te diria sí, però l'equip no ha superat el que va fer l'any passat a Copa del Rei, l'equip no ha superat el que va fer l'any passat a Eurocup i l'equip no ha superat el que ha fet o el que va fer l'any passat a la Lliga. Què li diries al que no és tan optimista? Bueno, si, si som resultadistes, com tu dius, després eh, crec que hem fet un, un any que la gent també ha disfrutat molt, eh, l'any passat destacava que també vam fer un, un gran any, però no sé, eh, cada any és diferent, jo crec que aquest any hem competit, el sacar que contra el Madrid amb juntes baixes pues, és difícil, però, però res, eh, tampoc van a comparar d'anys a any, sinó que mirar l'any que hem fet, ara ja valorar-lo i crec que al final tot la valoració crec que ha de ser positiva. Eh, per a tu, mereix continuar el míster? Jo, jo crec no, també et dic que no és la meva decisió i això és una cosa que depèn del club. Jo crec que, com et dic, que la gent s'ha passat molt bé, hem treballat molt, molt dur, hem, hem jugat un, un bon bàsquet i, i res, el, el club dirà, però jo et dic, hem disfrutat molt i, i ho hem fet molt bé amb, amb, el, amb el Pedro. No has volgut banyar-te, està bé, m'has fet una bona finta. Guillem... No, no, sí, si vols amb el mullo i et dic que sí, però també et dic que jo no m'he de ficar en aquests temes i Clar. això ho ha decidir el club. Està, està clar, està clar, està clar. Eh, de qualsevol manera, eh, gràcies per els bons moments, Guillem Vives, que han sigut molt bons. Eh, tan sols fa 48 hores estàvem tots en botxit en una cistella teua i ara pues, a, a agafar les vacances i a, i a disfrutar-les. Moltes gràcies, ho veiem. A Guillem Vives, el jugador de València Bàsquet, protagonista que ens acosta des de la fondeta nostre company Juanma Romero. Romero, estàs per ahí? Sí, sí, continuem sí. A veure si podem millorar una miqueta la teva ubicació, perquè sones entre, tallat. Eh? No sé si serà cosa de, de la ubicació eh, circumstancial o algun problema telefònic. Ja se sap que... Ah, les... Ara, ara, ja, ara ja millor? Ara ja prou millor. Els operadors de telefonia mòbil sempre fan la propaganda de que tenen co eh, cobertura en el 98% del territori nacional i les ràdios sempre connectem amb el 2% restant. És una llei de Murphy. 11.48, pues ha estat ahí, Juanma. Pe malgrat tot, malgrat les baixes, l'arbitratge, la falta de rotació, el cansament, eh, la poca gasolina, eh, l'entitat del rival, malgrat tot, ha tornat a estar ahí. Sí, l'ha tingut el València Bàsquet. És de veres que avui s'ha trobat amb un Real Madrid més seriós. Jo crec que ja en la lliçó apressa, no? després de lo que va ser el partit de, de dimarts així també a la, a la Fonteta, un equip que ha tingut el Madrid molt ser exterior, sobretot en la primera meitat, on ha ficat fins a nou triples. El València Bàsquet a soles havia pogut aconseguir dos, però en la segona meitat l'equip ha treballat, sobretot forçant molt les jugades amb Justin Hamilton i Bojan Dublevis, que han fet un partit encomiable, els dos eh, interiors de, de l'equip valencià, però amb l'esforç col·lectiu de, de la resta. No? Avui Stefansson ha fet també un desgaste molt important, eh, ha treballat molt bé Romain Sato, eh, ha lluitat en la direcció Guillem Vives, que ha tingut que jugar massa minuts, sobretot perquè no tenia pràcticament canvi en un diot que encara arrossegava problemes musculars i que ha ajudat puntualment en el partit, però se notava que no estava al 100%, al 100% però jo crec que l'equip ha estat eh, encomiable, no? I per això l'afició, malgrat haver eh, perdut, malgrat haver-se acabat ja la temporada, pues ha, ha volgut no? reconèixer ser esforç dels seus eh, jugadors, ha demanat, una vegada conclòs el, el partit, que, que tornaren de nou a eixir a la pista per tal d'aplaudir-los, s'han fet fotos, autògrafos, jo crec que l'han donat també normalitat al tema de, de l'esport d'elit i una cosa habitual, habitualment, Manolo, i que esperem continuem guaidrint moltes temporades així a la Fonteta també, i sa proximitat, afició, jugadors, que tan bon resultat l'està donant a, a l'equip taronja. Bueno, Juanma, pues eh, ara, lògicament, la gran incògnita que s'obri és la de l'entrenador. Jo deia que la part més positiva mirant la temporada és a dir que l'equip ha batut, rècord, rècord, ha batut perdó, rècords en la Lliga, eh, que ha, ha tingut molts bons números en la fase regular, eh, que ha jugat un bàsquet eh, per fases extraordinària absolutament i que la part d'advocat del Diable me diria que sí, però que l'equip ha tornat a caure en el quart partit de la Lliga, no ha passat de les 32 i ha caigut en vuitens de final de la, en quarts de final de la Copa del Rei, al igual que la temporada passada. Tot i això, crec que tot pinta, tot conduix, tot fa pensar que l'entrenador per a temporada vinent va continuar sent Pedro Martínez. Sí, i això que ja saps que Pedro Martínez sol ser prou hermètic, avui en la roda de premsa posterior al partit, evidentment Eh, la majoria pues, eh, ha marcat el tema de la seva renovació. Eh, moltes preguntes sobre la possible continuïtat o no de Pedro Martínez al front del València Bàsquet. Ell ha dit que, que està content, que si creu que el club està content en ell, pues, se pot parlar, però mm, ha deixat la porta entreoberta no? o, o entretancada, segons se, se, vulga, se vulga mirar. No? Ara, evidentment, eh, haurà d'esperar el pas del club de que li, li toque per a, per a parlar. A partir d'ahir també veure Pedro Martínez el que demana para la próxima temporada y en principio, si dos dues están de acuerdo, per parte del Cuyo creo que sí falta per conocer lo que pensa Pedro, Pedro Martínez pues en principio no le dio problema porque contaban un avantatge no? y el club también usaba y es que los jugadores están en Pedro, están Pedro Martínez i això pot ser un avantatge de cara, de cara a ella. Així que jo penso que ara mateix està més en la pedra en el propi entrenador que en lo que puga decidir el club que des del passat mes de gener tenia clar que volia que Pedro Martínez fora el seu entrenador la, la pròxima temporada. Bueno, pues eh, ixe, per tant, és la, la situació. I a nivell de reestructuració de plantilla, eh, probablement, eh, adeu al gran capità, Rafa Martínez. Sí, acaba contracte, és un jugador que evidentment eh, té molt de pes, eh, no a sols de l'esportiu, sinó també evidentment com a, com a líder d'aquest equip, és el jugador amb més temporades al València Bàsquet, acaba contracte, hem tingut eh, només acabar el partit, en aquest moment no, que ha eixit eh, tot el planter a, a la canxa de parlar en ell sobre el seu futur, ha reconegut somerament que serà el club el que decidisca el que vol fer en ell, ell eh, evidentment li agradaria continuar. Jo crec que el València Bàsquet li va oferir almenys una, una temporada més perquè se, se la mereix i Rafa Martínez pues, possiblement eh, forme part del projecte de la pròxima temporada. Altres renovacions se tornen més complicades, sobretot eh, com la de Justin Hamilton, un jugador que s'ha revaloritzat i molt durant esta, esta temporada. Veurem també què es fa amb John Surna després d'aquesta situació, no, d'aquesta lesió greu pues, a veure també com eh, la maneja esta situació el, el València, el València Basquet i altres noms que eh, també, eh, per, no per ser més importants, eh, menys importants, pues, no tenen també ressonància, no? com Stefansson, eh, eh, Jordi Trias, eh, que, eh, Romain Sato, Vladimir Lucic, en definitiva, pràcticament la meitat del planter de València Bàsquet, que recordem acaba contracte, eh, només acaba esta, esta temporada. Perfecte, Juanma, ¿se te queda alguna cosa per dir de València Bàsquet? pues eh, res, que ara mateix eh, l'equip que treballarà eh, en dos, dos, tres dies, sessions eh, ja molt tranquil·les i ja vacances per alguns, perquè n'hi ha que recordar que, sobretot, els dos nacionals tindran eh, compromís eh, olímpic amb la selecció espanyola. Parlem de Fernando Sanemeterio i del protagonista que has parlat fa no res, com és eh, Guillem Vives. Perfecte, pues estarem pendent d'ells perquè eh, a la fi, tot i l'esglai que llegué fa unes setmanes, sí que sembla que Espanya no va tindre problemes per acudir als eh, Jocs Olímpics. Romero, on treball, gràcies. Gràcies a tu, bona nit. 11 de la nit i 53 minuts. Per últim, sentim John Stefansson, que després del partit parlava així. sí es una pena porque tenemos un, grupo muy especial, creo, y queremos pasar para el, siguiente, siguiente ronda, pero estoy orgulloso, estoy orgulloso, de este equipo eh, tenemos Rafa lesionado, Shurna, tenemos muchos problemas, pero competimos en, alto, alto nivel hoy. La afición, emocionante, ¿no? Los seguidores. Sí, sí, siempre aquí, muy bien. Eh, sí, estoy muy orgulloso de los, de los fans, nosotros, todo, todo el mundo, el club. Yo creo que este equipo eh, merece, merece mucho más. tanque verdad la página de Valencia Basket continuarà oberta, continuarà oberta en els eh, pròxims dies, tenint en compte fonamentalment que va haver-ne molt que parlar de futur en València Bàsquet i que esperem que se mereixi algo més que el futur del València Club de Futbol. Salva Flogado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Que mereixi el mateix que el Suix Espinete. Podríem continuar parlant de bàsquet, si vols. <laughs> bueno, eh, ja que dir que avui els companys de la sèrie han tingut al president del Nàpols i que els ha dit que veure són 15 quilos. A veure, això tot és una estratègia de mercat. Tots els equips ara estan en estratègia de mercat. Val? Igual que la Juve vingué al València i València li va dir André Gómez no se ven, lògicament, si el València va parlar amb el Nàpols, el Nàpols li va dir no, sí, eh, 7 mm, eh, quilos al viol per vosaltres. No, tenen que començar dient que no es ven. Primer començarem dient que no es venia. Avui ja eh, De Laurentiis com deia, a la, als micros de la SER, els ha dit que ja són 15 quilos. És a dir, d'intransferible allà té un preu. Ja hem donat un passet més, Folgado. Bueno, ha dit eh, textual, Manó, que el València vol oferir 6 quilos per al viol uh -huh. i no podrà fitxar-lo per menys de, de 15 perquè, segons la reflexió del president del Nàpols, d'Aurelio de Laurentis, diu per 6, 7 o 8 milions no puc trobar un substitut del viol en el, en el mercat. Però bueno, sí que és cert que ja dona una xifra i marca 15 quilos per incorporar al viol. Per cert, el Nàpols té problemes amb l'altre central. Koulibaly, que és l'altre central que juga en el Nàpols, acaba de ser... I te, la història segur que te, te, te sona, Folgado. Eh, Koulibaly acaba de ser eh, sancionat, mm. Mm-hmm. expedientat i sancionat per el Nàpols per concedir una entrevista sense permís. <laughs> te sona? Sí. Te sona? Molt valencià. Bueno, pues eh, eh, l'altre central, eh, a més que sembla que té prou nòvies perquè fa bona temporada, i per tant en la el que està en principi és mostrant-se fermi, com dèiem eh, les, les estratègies de mercat duen a pensar el que vos dèiem que primer era un no ara ja són 15 igual d'ací dues setmanes ja són 13 o 11 ja veurem què passa? que en tots els clubs està igual la cosa Eh, ara la història és que el president de l'ANUS, Nicolás Russo, ha dit que no té oferta del València. Que no és que nosaltres siguem qui per a entrar en el tema d'altres. El que passa és que nosaltres eh, també tenim... El que que l'àudio m'ho fa aparèixer tampoc... Eh, en este cas de tan poc pes que decidirem no emitir-los, si més no contar-lo. Però bueno, com conta l'àudio que emitisques... Nicolás Russo, el Dimas, Palándame un servidor digan que no tenía una oferta del Valencia. Hola. Hola, buenas tardes. Señor Russo, buenas tardes. Soy Manolo Montal, soy periodista de la 97.7 Radio de Valencia. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué cuenta? Pues nada, quería, eh, queríamos ver si nos podía atender un minuto para preguntarle por eh, el interés del Valencia por Gustavo Gómez, si hay alguna novedad. La verdad es que no tengo ninguna novedad y no doy notas de este tema, ¿eh? pero no, hay ninguna novedad. Pero el Valencia sabe si se ha puesto en contacto con ustedes, con el jugador. No, no, nunca se ha puesto en contacto. <laughs> ¿Vería, bueno, factible que el Valencia pudiera hacerse con el jugador? No tengo idea. Si está el dinero, se va a hacer. Es Nicolás Russo, el Dimash, parlando a un servidor. Eh, el que parece que tampoco va a ir de la tremolo, que me va decir ya vos de Ha que no te oferta del Valencia, ha que si la pasta, pues bueno, pues está la pasta, Un set sembra, que están demandando per, per Gustavo Gómez, el central paraguaya de, de Lanús. Encara que no sé, que me perdone eh, el compañero que a a citar, en algun post he llegit que eh, començaria a rumorejar-se la possibilitat de que Orban poguera entrar en l'operació, Salva. I això sí que seria un pelotazo per part del València, perquè sí, seria però... matar dos de d'un tir. Però aquesta mateixa informació, Manolo, diu mm. que Orban ja va rebutjar la temporada passada, recordaràs, anar en cap a Boca, sí. equipa més sentit que, que NUS i que, evidentment, no van anar a la, a la NUS perquè aniria a perdre diners o seria el València qui continuaria pagant un percentatge altíssim de, de la fitxa Orban. Bueno, pues a més de... Una situació ideal, evidentment, entraria Orban en l'operació, o idílica, però sembla que està molt lluny de produir-se aquesta i la situació de poder jugar amb, amb Orban com a, com a cromo no? per, a, per a baratir una, una operació. A més de tot això, en mitjans eh, grecs continuen eh, parlant que eh, un intermediari argentí és qui ha propiciat l'oferiment de Pablo Piatti a Olympiacos i que és Olympiacos el que està interessat per haver-la amb Santos, però jo crec que no va pagar ni molt menys els 6 quilos que demana el València. dir, en 3, jo crec que el València ha donar-se en un cantó en els anys eh, i després ja hauria que fer comptes. Te va, costar, te va costar 9 quilos i mig, i bona 10, eh? A amb Santos. Sí. Pues si te donen 3, Folgado, si te donen 3 i en paquetes a Piatti, és que la cosa està com està. No, no, sí, està clar. que però la cosa, vull dir, ha sigut, ha sigut tan lamentable la gestió de l'últim estiu que ara vas pues, com digué Yala, lluitant amb una espasa de fusta. Espada de madera. No, però l'operació és ruïnosa, si finalment ruïnosa. el Santo 6 per esta quantitat... Però també t'he una cosa, tampoc pot, vull dir, no li demanem a Suso miracles. A la fi, estos futbolistes tenint en compte el rendiment que han tingut... No li demanem miracles a Suso, però hem de demanar responsabilitats a Meriton, que és qui, qui va... A Meriton sí, totes, qui va provocar aquesta situació. Evidentment, evidentment, evidentment. No, no tinc dubte, eh? No tinc dubte d'això. I per últim, també, els companys de Plaza Deportiva s'han fet eco d'una informació que diu que Galatasaray ve a per i Fuego, però també eh, ofereixen molt poca pasta. I Fuego, Manolo, és un imprescindible per a, per a Llestaran, a part de que Fuego no vol mereixar-se del, del València. Doncs, pues, amb tot això no hi ha molt més que, que dir per part del eh, València Club de Futbol, que això sí, Salva, ja ha eh, desvelat que se'n va a Venlo, a Holanda, de pretemporada. Sí, localitat holandesa de Benlo, el València que ja tanca l'acord i tornarà al nord d'Europa per a preparar la, la temporada. L'equip se n'anirà del 18 de juliol cap al 28 d'Holanda. Recordem que allí Manolo pues, eh, tècnics del València d'altra època, com Valdano, Cooper o Rafa Benítez, ja varen realitzar part del seu estatge de, de pretemporada en eh, Holanda. Per tant, Manolo, a poc a poc anem coneguent dades, detalls de la pretemporada del València. L'altre dia eixia que el València jugarà el 16 de juliol en un amistós contra el Castelló, pues ara coneguem que el 18 arrencarà aquest estatge de pretemporada a Benlo, Holanda fins el dia 26 de juliol. Bueno, pues... Eh... 28, perdó. Perdona? 28 de juliol, perdó. 28 de juliol, del 18 al 28, 28 de, de juliol. En efecte. Bueno, pues eh, ara sí tanquem la informació del València, ara la reprendrem. Sarabia al final, Manolo, tancat. Sevilla. Sevilla pel Sevilla, el mateix Sevilla ho ha fet oficial en les seues xarxes eh, socials Sarabia signarà contracte per quatre temporades diu el Sevilla, a l'espera, com és normal que demà supere el, la revisió mèdica. Bueno, perfecte pues, eh, això pel que fa a com deia després reprendrem en temps de tertúlia eh, ese tema, però hem de parlar de Llevant Unió Esportiva, que ja apunta directament a un nom, al de Juan Ramon López Muñiz, Salva Sí, Juan Ramón López Muñiz, que estava en l'òrbita del Unió Esportiva, és l'últim entrevistat, recordaràs, per eh, Tito uh -huh. i per eh, Carmelo, el seu col·laborador en la secretaria tècnica del Unió Esportiva. Varen iniciar una sèrie de converses amb diferents eh, tècnics, un, un càsting, diríem, de d'entrenadors, l'últim tècnic en eh, entrevistar-se, com contar en el passat de setmana els companys del diari Superdeporte, era Juan Ramón eh, López Muñiz, se van a entrevistar amb ell fa un parell de dies, era la última entrevista que realitzaven els dos eh, responsables de la parcel·la eh, esportiva en el conjunt Granota i al final, Manolo, pues, l'última entrevistat ha sigut eh, l'escollit. Té contracte amb l'Alcorcón i hauria que pagar-li diners al, al Corcón per a treure-lo d'allí, però en principi el Llevant estaria eh, disposat, Manolo, a ah, eh, contractar a Muñiz, Reunió avui llarga, eh? Han començat a les 5 de la vesprada i pràcticament fins fa un no res mm. estaven, perquè imagina que estarien ja eh, avançant. Estaria clar el nom de, de, de Juan Ramon López Muñiz. Bueno, suposa que Tito Manolo haurà expressat, haurà posat damunt de la, de la taula les entrevistes que ha practicat i haurà explicat els pros i els contres de cada tècnic i per què ell personalment es decidia per un perfil de tècnic en qüestió, eh, que és Juan Ramon López eh, Muñiz. Uh mhm. -huh. Tècnic del Alcorcón. Correcte, el tècnic de Alcorcón, que ha fet més una bona temporada en guany amb el, amb el conjunt eh, alfarero i que és el escollit després de que hagin quedat molts per el camí, saps? Se parlava molt de Sergi Barjuan, se parlava eh, s'ha pogut parlar també, entre d'altres, de Pep Bordalàs, és a dir, hi havia molts de tècnics sobre la, sobre sí. damunt de la taula, però a la fi l'escollit és este. Sí, finalment Manolo hi havia tres tècnics que semblava que li havien guanyat la carrera a la resta, que eren Sergi, Muñiz, incluso se parlaba de Luis Similla, y al final escogió pues, último en ser entrevista pertito con Juan Ramón López eh, Muñiz. Així que pues, el llevant ja té entrenador, Manolo. Estem la primera de... gran tria de Tito, eh? Estem parlant de que el llevant estava tardant en contractar el seu tècnic, que també podia arribar tard a, la, a lo que és la, la planificació de la... Mm de la temporada o de la pretemporada, però bueno, després de lo que s'ha produït esta nit, el llevant ja té entrenador, no sé si per una o una més opcional, en base a una sèrie d'objectius, però bueno, ja té entrenador el llevant Unió Esportiva. David Rodríguez, company de la redacció de Superdeportes, que tal? Molt bona nit. Bueno, la incógnita ya es desvela y la primera gran tría de Tito ya está feta, Juan Ramón López Muñiz. Correcto. Eh, era el entrenador al que estaban esperando, al que esperaron a, la conclusión de la Liga Adelante, a él y a Sierra pero a Cier declinó directamente la, invitación a sentarse con el Levante porque quiere entrenar en primera con el Leganés y por tanto, pues eh, al final eh, la espera ha tenido su lógica y su, su rendimiento. Diez No, que López Muñiz, si hay acuerdo con el Alcorcón y con el entrenador, que parece fácil, pero bueno, nunca se sabe, pues será el nuevo entrenador de Levante. Em, eh, ¿Tens alguna idea aproximada de por qué Tito ha López Muñiz? De qué, Hace ha descartar a la resta de entrenadores Y decantarse por este? Pues mm, primero, eh, es un entrenador que conoce personalmente tanto él como Carmelo del Pozo, su mano derecha, porque ha coincidido con los dos con, Tito como, como jugador en el Numancia, con Carmelo del Pozo en dos ocasiones, en el Rayo cuando Carmelo del Pozo era privado físico y Muñiz jugador, y en el Español cuando los dos formaban parte del cuerpo técnico de Juan de, y porque al final, de forma objetiva, de los últimos candidatos que quedaban en la lista, es el que más se acopla al perfil que buscaban tanto Tito como Carmelo del Pozo. Y me explico, se buscaba un entrenador contrastado en segunda, Muñiz eh, tiene cuatro años de experiencia en segunda, un ascenso de, segunda primera con el Málaga, ninguna destitución. Eh, todos sus proyectos han cumplido objetivos eh, de manera más o menos holgada, nunca eh, han tropezado, por ejemplo, como es el caso de Sergi Barjuan, otra de las primeras opciones que, valoraba que valoraba Tito. Mm, había otra, otras, otros nombres, como Luis García, que siempre ha estado ahí en el, en el ambiente, pero al que Tito nunca ha llegado a llamar eh, era la opción preferida por el levantinismo, pero quizá Tito haya preferido valorar o tener en cuenta ese refrán que dice que segundas eh, partes nunca fueron buenas. Eso es, eso es. Además de que, bueno, eh, la salida de Luis García dejó una herida en, las altas esferas del club, vamos, entre otros equipos Catalán, que no sé si eso cerrará alguna vez. Sí, la manera de sen aquella... Eh, forzada forçant marcha a un amb en vigor per anar al Getafe pues no, no va sentar massa bé és, és, una evidència i probablement allò pues, eh, siga una de les circumstàncies que no hagi jugat en favor de Luis García Plata encara que com tu dius i jo sóc molt d'eixa impressió segundas partes nunca fueron buenas en cap puesto eh, dit això, eh, ja està la gran triafeta, la de Juan Ramón López Muñiz ara toca la plantilla eh, queden 15 a un contracte en vigor ja que refereix a plantilla per a lluitar i fer la competitiva en segona divisió Eh, cierto, lo que pasa que tanto el club como Tito abogaban por tener primero al entrenador y con él, a pesar de que ya se han hecho gestiones, como por ejemplo el Central Guitián de Zaragoza, empezar a, cerrar fichajes ya con, con, con, el entrenador al lado y poder, eh, no sé si consensuar, pero al menos informarle de los pasos que se van dando. Eh, entonces, lo lógico es que a partir de, que se oficialice el acuerdo con Muñiz, que puede ser mañana, puede ser a principios de la semana que viene, eh, empiecen a caer fichajes. Que no creo que caigan tampoco todos de, golpe, evidentemente. Ya te digo, no se han hecho tantas gestiones, pero sí que se han hecho algunas y las primeras deberían ser, pues, seguramente en el centro de defensa con, con Guitián, como decía o algún, algún jugador más que, me consta que están trabajando, pero del que desconozco el nombre y también el central. ¿Alguna cosa más que afegir, David? pues que ojalá Muñiz sea un acierto, ya te digo, experiencia tiene y, bueno, su, suerte será la de Levante y por tanto un poco la de todos. Perfecto, gracias David. Venga. 12 de la nit y 8 minutos, ya ya en el tren de debate de la tertulia y del análisis. 97 nit. La tertúlia. Les 12 de la nit i 10 minuts arranca el test de la tertúlia d'anàlisi. No, Mirit no ha arrencat i ja està Juanjo Romero clavant-se a mi. Juanjo Romero, que tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Molt content. Per què? perquè un amic meu avui ha donat un pas endavant cap a primera divisió. José Luis Oltra, 2 a 1, ha guanyat el Nàstic. Ha estat ahir un tercer golet i però bueno. El Nàstic o el, no, el, Girona, el Girona, el Girona, el Girona, el Girona perdó, Nàstic jugava ahir contra l'Osuna. No, Falta una miqueta més. Falta una miqueta més. Bueno, però, però bueno, estem ahí. Estem, estem ahí, ahí, eh? Estem, estem ahí. ahí. Eh? Més fora de casa són un equip molt com, complicat. Perfecto. Y mira que está amenando. Está tamenando, correcto. Y mira que durante algún tanto de la temporada va a pasar mal José Luis, pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí que, está, que le quiten lo bailado. Bueno, pues benvingut eh, Juan Juanjo Romero, gusta también la compañera de Bean Sports, Cristina Bea. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Te ves la mateixa... Eh, tranquilidad, a la se están desenvolupant els fets de mercados de estilo del Valencia Club de Fútbol. <laughs> He venido con mucha parsimonia, ¿no? Es una de las palabras... es, la palabra, es la palabra del estilo. Sí, sí, desde luego. Tal y, hombre, estamos a 10 de junio, quedan cinco días para que haga un mes que acabó la liga. el 13 en Mestalla, o sea, tres, que acabó la liga para el Valencia y mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, eh, aparente. Aparente. Eh, jo vos recordo la pregunta que vos estem fent en el Twitter, en l'arroba esporge97nit, arroba esporge97nit. Eh, quant estaries disposat a pagar per Raúl Albiol? És la pregunta que vos fem després que avui de Laurentiis en la sèrie has dit que Albiol són 15 quilos o, o no eixirà del, del Nàpols. Però com estàvem Parlen abans Folgado i jo, que Folgado se queda així un ratet fins a que li agarren el relleu. Que <laughs> demanen el camí. Jo <laughs> tinc físic ja per aguantar. No, no, tota ja ho sé, ja ho sé. Se te veu, eh, Se te veu. Estàs ahí. Bueno, se dosifica, se dosifica. <laughs> Bueno, te, si digués després que t'ensenyo una foto. No, no, no. no. Sí, després no, ja, no, no, jo ja ensenyaré no, conforme no, no. una fotet. No, no, no. Eh, deia, eh, si de cas és evident que estem ara mateix en els primers eh, moviments d'estratègies de mercat. Vull dir, mm eh, igual que la Juventus anar a preguntar-li a Suso García Vital i Suso li va dir André Gómez no està en venda i André Gómez va acabar anticint sí o sí Val? de la mateixa manera, València, quan va preguntar-li al Nàpols, que el Nàpols va dir, vale, eh, per ser tu tanquem, te l'endú? No, li no. Primer ha dit que no en venda a Oriol. Ara ja posa un preu, 15. Probablement en la següent andana ja seran 12 o 11 i així fins a arribar al regateig, al mercadeig, que és el clàssic en, en estiu en aquests casos, Mm. Sí, a mi me dia, eh, fa una setmana o setmana i mitja, bueno, no recordeu, qui, tal vegada dues setmanes, me dia un representant que eh, eh els estius on hi ha Eurocopa o Mundial, són diferents a altres perquè eh, com les lligues s'acaben abans pel tema de la competició pues tot se retarda i se, com, mm, se, se, fa, se fan les coses més espai, no? Pareix que n'hi ha més I si temps... són jugadors que estan fora de l'òrbita de l'Eurocopa, Eh, encara la cosa... No ha... Sí, sí, saps? O sea, que, entonces, eh, el me no, no, tra tú tranquil, que ya veuràs com això no és una cosa llarga i no és una cosa de, de pocs dies com, com és habitual, però a tapar. Jo recordé eh, temporades, eh, pues el mateix Villarreal o el València, que acaba la Lliga i en dues setmanes havien presentat els jugadors perquè tenien el treball fet i perquè no n'hi havia molt de temps per a començar. Així allargat tot més i, bueno, pues, eh, n'hi ha que prendre les coses en tranquil·litat. Si això, a més, le, le, le adjuntes o le, o, o, o le afegixes que eh, el València està com està, que els diners són els que són, i, i que, bueno, pues que no competixes en Europa, que en això s'ho pensen molt, pues bueno, estem en ese estival que ahora en quan, acaba. De hecho, si hay algo que hemos oído desde que acabó la temporada, eh, Suso García Pitar lo decía el día que se presentaba y Estarán, era que iba a ser un verano muy largo, mm. especialmente largo. Desde luego, eh, hay un nombre sobre la mesa que es el de Raúl Albiol, pero claro, es que hablamos de que no hay llegadas, pero tampoco hay salidas, de que quedan dos meses para que arranque la liga, que dices, ¿es mucho o es poco? pues habrá que ver realmente por, dónde sale todo. Respecto a lo de los 15 millones que, decías, Manolo, yo antes revisaba un poco las cifras de, de Albiol. 15 millones es lo que le pagó el Madrid al Valencia en el 2009. Correcto. 12 pagó el Nápoles por él al, Madrid en el 2013 y ahora tres años después lo cierto es que los números de Albiol eh, con el Nápoles han sido muy buenos. 39 partidos esta temporada, 51 la pasada, 46 la primera. Es un jugador que ya lleva tres años, es un central defensa que se ha hecho con el bloque del equipo. Para, el Nápoles no es fácil encontrar un relevo. Antes o escuchábamos la entrevista, hablaba de que por 6-7 millones no iba a encontrar un sustituto. Eh, evidentemente, Raúl, además, yo creo que está en los 30 años, que para un central es muy buena edad, con la experiencia que es tiene. Vos, sí. Pues la de Santos igual dona, que tenga 21 que 34. Sí, o Folgado. ¿eh? Folgado, ojo en la edad. que l'ha millorat, eh? Ah, sí? Sí, sí mira que, que jo que no veig, eh, mai pensaria... L'altre dia el partit que va jugar en Mestalla va ser un espectacle, eh? Mira, mm. que jo mai pensaria dir esto de, dir de Folgado, eh? <laughs> Però l'altre dia va estar el tio... Jo mirava la, des de la banqueta i deia lo que no ha fet tota la vida està fent tota ara. També se veu... Rebutjar de eh, primeres, anar ràpid al tall, hay una cosa... Si, és que, si el veu ahí estaran, eh, garra. És curiós el tema d'Albiol i dels centrals i, i per nugar un poquet tot en mm. l'actualitat de la selecció espanyola Albiol ganaba la selección y ha guanyat, que un Mundial y una Eurocopa. Ahora precisament Quan no jugava. Mm. Ah, que juga todo, No está Viol està no No ara que no juga. Albiol sembla el Viol està ara que cuanta la selección. Sembla que para a ser central en la selección… Has de ser Madrid? No, no, has de ser no jugar. Vull dir, ara Bartra, que no juga, es uh-huh. el que va. a dir, Un eh, amigo mío dice que va muy fresco, <laughs> que llega muy fresco a la Eurocopa. Sí, sí, clar, té que ser, pero que, <laughs> que ser condición. no jugar en el teu equip per anar de tercer o quart central. Uh mhm. -huh. Coses que té del Bosque. Volgado, que estàs mirant. No, jo lo de Albiol Manolo tinc clar, el futbolista vol, vol tornar al... Futbolista, probablement no va muntar una guerra un de públicament, però el futbolista sí, per darrere, per baix, està mm. dient-li a Nàpols, eh, jo ja complit, tal igual, jo ja tinc una edat en la que pensen tornar a casa, això, mm. això li ho ha dit Albiol al Nàpols. Ara, al Nápoles y a su entorno, ¿eh? porque hace semanas que ya se viene oyendo el run de que a la gente más cercana ya le ha dicho que sus miras pasan por venir a Valencia otra vez. Aurelio de Laurentis, que es el doble del cap del área social del Levantón Esportiva de Tatón, de Vicente Herrero. No sé si, es, a <laughs> de Laurentis ya, ya Tatón al costado. <laughs> No, sé, no, sé, no se diferencia más ahí, sobre todo cuando Tatón tuya la peleta, que no sé si la, ha sido en cara, pero vamos, no se diferencia más masa. que té pues, negociador i de Nàpols, pues això, mm. apretar de primers a totes, però ell ja sap el que li dit el jugador a l'entorn i a la gent que du el tema esportiu del Nàpols, que és, escolteu, no vos estic dient que me regaleu, però home, no m'ho fiqueu no, en xinès. També està damunt la taula el fet de que acaba contracte l'any que ve, que mm. quedaria lliure i, i se quedarien sense res, eh, bueno, que és una, una arma també que té el Chuao i el representant, que és una arma de doble filo, perquè a millor te diuen sí, pues te quedes així i ja veurem en què ve si te vol algú, però que, bueno, que, que són coses que ni ha que plantejar-se a l'hora de... Hay un... de Siendo negociar. lo lógico seria que el Nápoles le diera una salida, sí. també és una cantidad importante. Sí, hay, pero... el, hay el problema afegit de tots els problemes que té el València este estiu a l'hora d'anar al mercat, que no són ni un ni dos, i ara entrarem i sentirem allà l'aire que va estar molt bé. Eh, eh, mm. el, problema, el problema reafegit en este cas és... Eh, que els dos centrals del Nàpols poden volar. I clar, mm. quedar-te un any sense els dos... Perquè, com dèiem, eh, Koulibaly diu que eh, el Chelsea de Conte el vol eh, i, de fet, eh, el Nàpols abans li deies, Salva, segur que aquesta història te sona, segur que la història vos sona, el Nàpols li ha obert un expedient i ha multat Koulibaly per donar una entrevista sense permís a mitjà de comunicació. No sé si vos... Reciente, si, reciente, no sé si pasado vos, reciente no sé si vos, si vos sona de algo el tema, ¿no? <laughs> Entonces, clar, per al Nàpols, de repent quedar-se sense els dos centrals fa que eh, el central, a lo millor, perquè més pasta te dona, pues, vas així sí o sí, i l'altre tu intentes jugar més amb ell o no facilitar tant l'aixida com seria el cas de si fora un únic central el que anava a abandonar la disciplina del teu equip. Uh mhm. -huh. Ja, Manolo, però estem en la mateixa, vull dir, independentment de que el, de que el Viol vulgui vindre, de que el València el vulgui contractar, de que ja hi hagi un preacord amb el Viol respecte a fitxes i temporades de contracte, hi ha una evidència claríssima. Mentre el València no venga futbolistes, no va contractar al mm. Viol o a cap altre eh, jugador. I a partir d'ahí, pues, el problema que té el València sí sé que si el Nàpols vol renovar a, a Albiol, el València vol Albiol, però el València no ven futbolistes i no pot contratar al Viol, pues arribarà un moment en el que el Viol ja no podrà esperar més eh, al València perquè evidentment haurà de pensar en el seu futur i probablement acaba renovant pel, pel Nàpols. Mm, és el que li ha passat al València amb, amb Sarabia, eh, que és futbolista del Sevilla. I torna a dir el mateix que digui ahir, que ja podem entrar en, a valorar si finalment Sarabia era futbolista o no per al València. Però bueno, el que està clar Home, és que ya ja va... Si ho espera el Sevilla però el que està clar és que, que, eh? que hi va un preacord amb Saràbia que ha vençut, que ha caducat, perquè València no ha tingut cas per a contractar-lo i que a partir d'ell el futbolista diu, bueno, pues me'n vaig al Sevilla, que a més juga en Europa. Però mireu com són les coses quan va un equip bé i quan un equip no va bé. Saràbia acaba de fitxar per Sevilla, val? Sevilla ara mateix no està clar qui va ser el seu entrenador. Mm. I tot i això fa el fitxatge. Quan les coses van bé, n'hi ha projecte, la cosa tira mm. endavant si bueno, la cosa no anava bé... I se... això que, que Montse se volia anar, també. I això que Montse se volia anar. Si no anava bé, estarien dient, mireu el Sevilla, quin, de, quin projecte més estrellatat, que no tenen entrenador i fitxen futbolistes. Mm. Així que... Bueno, però... Jo, moltes volia, voltes... Jo eh, volia fer una cosa. No I, mateix, i això no. jo me fique, no jo me fique en primer terme, moltes voltes, no el periodista té una crítica per a cada situació. No és el mateix. Sí. En, en qualsevol cas. No estic d'acord hi ha un entrenador que té contracte en vigor i arriba un club que el vol contractar. A partir de si el tècnic se'n va, el club quina culpa té? Ja, ja, però, no la però el que t'estic dient és que ha fet un fitxatge sense saber si li va agradar al tècnic que vinga. claro. Perquè probablement aquesta situació tenia que tancar-se ja. I ahir mana, entenc, que jo desconec quina és la metodologia de treball del Sevilla, però té una metodologia de treball i probablement ahir ja. qui pesa a l'hora de fitxar no és el tècnic, Manolo, és el director eh, eh, esportiu. És de, és de claro és de veres que, eh, eh, anant al cas del Sevilla, i per, després vol afegir una cosa a lo que ha dit eh, Salva, Salva, que li vull fer una pregunta. Eh, eh, N'hi ha exemples en el passat d'apostes del Sevilla, el més clar Llorente, eh, eh, que després no han jugat. Eh, el Sevilla ha fitxat jugadors eh. de, de signe de secretaria tècnica. Llorente no ho tinc molt clar, però eh, eh l'estiu passat sí que mm, fitxa un parell de jugadors de, de, de i de, de, de Monchi que Emery los ha posat o no los ha posat. Vull. que el Sevilla sempre ha jugado con esa baza, ¿no? Pero, Ese compra, bueno, venta eh, y si funciona... efectivament, també li dones al entrenador, tu li poses ahí els, els mimbes que se diu mm. i que gastes que vulga, no? Eso per una part. I luego jo eh, tinc un dubte que no sé si Salva, eh, perquè diu Salva, és que no se pot eh, fichar si no se venta abans. Vale, sí, no, no, eh, sí, ja sé lo que vas a preguntar. Què te vaig a fer? No, no. Pregunta. Vas a fer la pregunta. A ah, veure, pregunta. Eh, eh, jo crec que això no és així, vull dir, lo que, lo, que la, lo que passaria en el cas de que no isquera és que la Lliga n'hi hauria unes fitxes que no tramitaria. Correcte. Perquè passaries del, del, -huh. Mm. del teu tope, sí, ¿vale? Sí, sí. Però tu pots fitxar. Exacte. Arriba, lo que no pots és, és inscriure-los. Exactament. O sea, no, la, la Lliga, jo crec, si, sí, sí, sí, si sí, no estic sí. enganyat, te diu, vostè pot inscriure xuors fins a aquesta quantitat. Escriu el que vulgui. I, i d'ell se t'ha de deixar fora Adrián Santos, André Gómez, no sé què, el que vulguis, saps? O sigui, tu tens una, una, crec que és una quantitat de diners i tens que arribar a aquesta quantitat de diners en els que tu vulguis. O sigui, que si, tu sí que pots fitxar. Eh, però això, te, I... això te, te, te ocasiona un canyaret amb l'AFE que va signar un conveni que deia que tu no pots deixar a un futbolista professional sense fitxar. Recorda el cas de Pedro León. No, però és que no, és el teu, no, no eres tu, és la Lliga la que no te lo permet tu tens fitxa, però és la lliga la que no li permet eh, actuar, saps el que t'ho vull dir? A la fi, toca ser un problema. Bueno, clar que toca això problema. ja és complicat però, però, si poder vols... traure de la teva plantilla però, però Manolo, si, estàs si, ja el, si estàs en el mes de juny i vols un jugador com Saràbia per fixar el, el cas de tal fitxa-lo que ja que no me la o sea, no, però jo no dic que la xue no jo dic que si la Secretaria Tècnica de València o la direcció esportiva pensa que Saràbia és l'home que n'hi ha que fitxar posa Saràbia, posa Gómez o posa Albiol jo crec que esperar-se perquè tens por a que no arribes al diners, jo crec que és una errada. Jo això és el que, que jo estic dient. Perquè en l'últim cas passaria això, que no podries escriure a un o dos jugadors perquè te passaries. Saps? Entonces jo crec que si n'hi ha postes de la, de la direcció esportiva per jugadors, jo crec que no se poden deixar passar les possibilitats perquè se baixen a tres clubs perquè tu no, encara no has venut. Crec que no és una bona política vendre-ho per a després fitxar, perquè te vas a quedar en el rebuig del mercat perquè si t'esperes a vendre tots els que vols vendre per a fitxar... No, entonces no, se suposa que venent algun futbolista ja, ja podràs començar a manejar. Jo crec que si, si, si les coses estan en clares, jo crec, jo crec que haurien de d'anar a per els que les avellisca, crec. Yo creo que estaba pensando que yo creo que tiene muy claro el lema este de dejen salir antes de entrar, eh, más que nada porque lo que le falta al Valencia ya también es meterse en un problema económico en ese caso, ya sería el colmo de cara a la temporada que viene a nivel de gestión, a nivel de jugadores. Eh, creo que hay una necesidad de dar salida a jugadores que tampoco se está dando ahora tampoco creo que vaya a haber tantos grandes fichajes como para que haya muchas cifras eh, en danza, porque además lo veníamos hablando desde que acabó la liga, que al final eh, probablemente el habituallamiento del Valencia para la temporada que viene vaya a ser sobre todo en base a, cesiones de jugadores, que a lo mejor también son esos coletazos en los que no hay un movimiento claro de dinero, sino también de posiciones de salida de jugadores para tratar de aprovechar al máximo las operaciones que se hagan. Entonces yo creo que sí que es verdad, yo hoy comparto, creo que primero se debería dar salida, tener ese margen económico como para poder, bueno, jugártela con menos riesgo. Sobre todo el fe de no... Eh, arriscar en excés uh -huh. pero después després que hacer una maniobra que encara deixarà, te dejará més amb el culo al aire. sí. Eh, eh, de cara a esta, eh, según el club, nueva manera de hacer las cosas que ha instaurado desde la l'arribada de Suso, etcétera, etcètera. decir, si tu dius que vas a millorar i que vas a canviar i que has de perdre les teves errades i a la primera de canvi tens un problema econòmic perquè resulta que has fitxat abans de poder donar eixides eh, la gestió Juanjo és, roïn que de mm. l'altra manera te pot pillar el bo com tu dius i quedar-te amb el regust del mercat sí, però és que la veritat és que estàs entre l'espasa i la paret jo, jo eh, entenguent el que digueu, jo, jo apostaria més per una fórmula de que jugadors que t'interessen els tingues el més nugat possible i el més abans possible. Sí, el, problema, el problema no és de nugar-los, el problema és eh, fins a quan esperen. Vull dir, eh, eh l'altre no, dia, eh, eh, ahir, eh, ahir ens ho recordava Ayala i l'altre dia ens ho recordava a Carlos Bosch. Vull dir, eh, ells anaren fins a tres voltes l'estiu que estigueren, l'estiu en el que se venia al club i encara no havia entrat Peter Lim, arribaren fins a tres voltes amb un acord, a un acord amb l'Anderlecht per Culleté, per el central de, del conjunt belga. I aquests tres acords acabaren expirant perquè el València no tenia els diners per a cometre aquests fitxatges. És a dir, el problema no és eh, quedar-te amb els rebuts, el problema és els acords, que a mi me consta que Suso està merejant-se i està mm. Eh, parlant amb futbolistes i amb l'entorn de futbolistes, vull dir, el problema és fins a quan van a esperar el València. Clar, I és, és, el problema. és el problema. És que si Albiol arriba el, el no sé quina data podem posar... Jo però que serà una... tirar-hi per agost. Mm, mm, clar, i diu, eh, eh, Susó, eh, o sea, ja no puc esperar més, o, sea, o, o me dius algo o renove, perquè sí... O sea, perquè, clar, per l'altra banda també estan pressionant per a que Albiol se quede, claro. evidentment. ¿sabes? Entonces, claro, le diran, tío, què qué fas? Ah, ¿Te vas? Pues que paguen, I si no... O sea, no jo crec que que n'hi ha dos nivells. N'hi ha el nivell de prioritats on se té que fer aquest xicotet esforç que no és tornar-se loco i, i passar-se en esa quantitat econòmica, i altres on ja veurem què passa, saps? Uh mhm. -huh. Però Negredo no va ser una cosa de, de, de, de Mà, la eixida de Negredo, segurament. Eh, Piatí no va ser una cosa de Mà, vull dir... I, sí, de Negredo té mala pinta. I, i, són, i són jugadors que t'estan eh, eh, llevant molts diners, d'aquest tope salarial pues tindràs que tu també intentar fer l'equip. Ja que eh, Juanjo ha nomenat eh, Negredo, anem a veure si podem sentir a Roberto Fabián Ayala, que el tinguérem ahir. Eh, Ayala, el bo que és que eh, parla com juga, claret. Mm. I ahir li preguntarem per... Ell va ser un dels que va apostar per l'arribada Álvaro Negredo al València Club de Futbol. Jo crec que la resposta ve a corroborar tot el que venim contant en esta casa durant tot l'any i jo crec que li hauria al Google Suls que tenía en encara tancats. pero sobre Álvaro Negredo, deia o Roberto Fabián Ayala. No, sinceramente no, y tendría que estar mm, al lado de él o compartiendo con él como para poder saberlo. Solo él lo, sabrá y sabrá qué es lo que lo que lo que le ha ocurrido. Evidentemente, claro que todos teníamos la confianza y, y, la, y hasta, hasta la certeza de que no podíamos fallar en un jugador de esa de esa calidad. El jugador está ahí, el jugador está ahí. Depende, por supuesto, de, su momento. Y bueno, hay, hay veces, hay temporadas en las cuales por ahí uno no, no tiene las cosas ordenadas y, no, no está centrado en lo que tiene que estar. Bueno, no sé, desconozco, ¿eh? estoy hablando en ese sentido sin, sin, haber hablado con Álvaro, eh, pero sí hablamos de un jugador que, tenía una, un nombre y una calidad muy alta. Ya volteas que uno no está centrado en el que tiene que estar y no tenéis cosas ordenadas. No lo puede decir más claro, más alto sí, más claro no. Sí, evidentment, eh, Negredo no ha estat a l'altura del que se pensava quan se'l va fitxar i, bueno, pues, eh, s'ha convertit en un problema per a València, per lo que costa, per el que cobra i perquè la seva eixida per, a l'any que ve va ser complicada. Clar. No podíamos fallar con un futbolista de esa calidad, ha dit... Eh... Ell també assum allà, eh? Nosaltres, sí. eh, probablement, això va ser el gran arma de Nuno Espíritu Santo davant Peter Lim i de Jordi Mendes de mira els que tens ahí mm. la pasta que t'han fet palmar i això va ser una de les grans armes de desgast de Nuno i de Jordi Mendes a Mendes el tenia prou convençut perquè era col·legueta ara sembla que mm, Lim de moment està recelant més volem, eh, això. Sí, també, però també va ser una que diguin una roda de premsa eh, viene la bomba. O sea que... És que... Lo que no sabem és aquí, aquí la bomba És que aquesta història també la contava l'any passat. És que aquesta història... És no que Nuno no se referia... Ah, vale. Un moment, el que haguera vingut no haguera millorat el que hi havia. Després mirant del temps. Nuno se referia, i a més ho contarem així, a Radamel Falcao. Vale, estigui... Vamos, no sabeu lo a prou que estigué de dura Radamel Falcao mirant el temps pues, li, li hagué llegit cuenta con paga, eh? Polpo Calamar, que diria el Gran Nadal. Eh? Per què? Polpo Calamar, no? Polpo, polpo Calamar, en efecte. En efecte, Polpo Calamar. Però sí que és, sí que és cert, no? Jo crec que quan eh, algú com allà la que parla tan claret parla d'esta manera de Negredo, pues eh, d'esta manera, de, de, de, qualsevol manera, i ara, després de la pausa de mitja, perquè Folgado ja se, se mos en va... Eh... ¿De mentiras? Eh, tu vols quedar-te? Sí, no David, està allà? Ja? Ahí está ahí ya. No lo és <laughs> que parles sempre abans d'hora. No l'havia vist. <laughs> Deia, Saba ens contava el diumenge eh, que Negredo continua fent saber eh, a qui li vol escoltar que de moment així que està bé, que lo de menetxar-se que, que no va en ell. Lo de la opción de, de China que pasó así, dices, evidentemente... Això ho va reconèixer... Ser, claro. Mira, ell va reconèixer lo de China i va reconèixer que hi havia hagut interès dels dos equips de Milà. Mm però també se'l va ser que en un acte va ser en Patraix. Un acte en, en la Guàrdia Civil, en Patraix. Uh mhm. -huh. Que el convidaren. Van convidar un acte amb la Guàrdia Civil. Com a padrí, com a mestre de cerimònia, aquestes coses que se fan. com fan. la Guàrdia Civil no podien sancionar-la. <laughs> Correcte. <laughs> I allí pues, se va soltar conforme va, sí, va, va avançar l'acte i va, va respondre a lo que la gent li, li preguntava i evidentment mm. va dir que ella si no se va benechar, que ella se da molt a gust. Mm. No, no, claro, si es evidente, eh, la filla. Pero tiene, está a claro, tiene la hija, tiene, tiene su la familia. nueva dona claro. o la nueva amiga o la nueva lo que siga. Eh, tres bueno, quilates nets. Mm. Pase lo que pase, pues, ah, o me lo eh, un altre puesto o a mi me patís canar... El, el problema, evidentment, és del València. Clar. O me liquides i me'n vaig. O me liquides i me'n vaig. Hòstia, que molt bé l'espanyol. Eh, Nosotros lo queremos eh, libre. <laughs> Escolta, ¿no te crees que vas a tindre més ofertes? Bueno, pues eh, ahí estem, a veure. ¿No te crees que vas a ofertes? Te ahorras la ficha. Eh? t'estalvies la fitxa, que és un dels greus problemes que té el València. Por eso, por eso. Cuestión qüestió de fer números. Val més tota l'amortització del fitxatge, però uh -huh. al més te lleves de damunt la, la fitxa. 12 i 32. Ja ha arribat eh, David Rodríguez. Hola, David, com estàs? Què tal? Què tal, López Muñiz? Bien, el elegido. El elegido. 12.72, <laughs> anem a fer una pausa per a la publi, llegim els missatges i eh, tornem. Tu te quedes o te vas? Què fas? No, me queda mitja hora ja, Manolo. Me quedé, no? Te quedes? Ui. Pues dale. Tertúlia, més 4, sí, fins a, les, eh, de la matinada, en Esports 90 Sentit. familia. ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ay, ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera primera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio Tuiteando, tuiteando, Yo 2,74 la pregunta que vos estem fent quanta pasta pagaries per el traspàs d'Albiol Juan Torres diu si pagaren 25 per Abdenur podrien pagar perfectament 10 per Albiol molt millor i de casa Vic 11 diu 5 quilos màxim VC Festats diu pagaria 7-10 milions d'euros per Piatti més, Ader, més eh, per 7-10 milions d'euros més Piatti més Aderlan Santos dubte molt que el Nàpols volguera eh, algo més que la pasta. No dic que no vulgui deixar xifra, probablement el que no vol és els Luis López diu... Eh, res, Ignasi diu, em queden 300 euros al compte corrent. He de posar gasoil i de tinc sopar. Jo posaria 100. Víctor Elvas diu mínimo lo mismo que Abdenur. Este sí que me transmite más confianza que ninguno. Otra cosa es que no tenemos ni para apoyatos. Pau Bernat diu dos i mig i Abdenur. Lluís diu Negredo, más Santo, más Piatti, más Barragán i tots contents. Jo crec que hi haurà algun tapat. José Martínez diu talento en contra que només li queda un any de contracte, 7 milions máximo. Pau Bernat, que diu, va, pues en serio, 10 kilos máximo Daniel Hidalgo Gómez de un xic de la casa que respira valencianisme pur i vol estar així les males, que moratú de membres a que venga, collons. Pedro Fuentes Moño diu dos bolis y un pin. Leonardo Moñá diu no res, no res, lo que ni José Castelló Jimeno, nada, que pasa el siguiente. Juan Guía diu, si no viene y lo que tenemos no vale, ¿a quién pueden fichar? Lo que pidan. José Vicente Gómez diu, quien lo da todo lo está obligado más. David Amigo, David Amigo Moya diu, el matiz que se van a embolsar cuando el Wenger que recordar que en 15. Rodolfo H. diu, yo apostaría fuerte por el valenciano, Valentelista y con experiencia. Prefiero un albiol a tres Aderlan Santos. Eh, Vicente diu, trueque Maderlan, cuela, no creo, mí Fermín VCF diu, diu 10 millones como mucho. Eh, David Bau diu pagaría 7-8. No, lo no lo compraría por lo mismo que lo vendí hace 7 años y quedándole 3 a máximo nivel. Por 15 no hay mejores centrales. Alex Muñoz diu, de como a Eh, Vic 11 diu altra opció és canviar al Biol per Piat i Barragán a Santo Negredo, eh, Negredo i 15 quilos, barato me pareix Diu, Luis, no pagar mai xifres elevades per jugadors propers a la trentena. En este cas, supera com a molt una quantitat simbòlica. Eh, Lugo Lobo diu, yo cobraría, no pagaría 31 anys No, estamos, no hablamos de Silva. Esto no es un cementerio de retirados valencianos. Juan Torres diu, si pagaren 15 per, per 25 per Abdenur, 15 per Alguero és molt poc. Millor jugador i de la casa caldria arribar fins a 20 si, for, a 20, si fora necessari. Cristian diu, nada, un jugador que viene a retirarse debe venir gratis. Podría venir gratis el año que viene, pero va a renovar. Ahí lo dejo. Marius Andrés diu el precio es muy caro viendo que estamos en el low cost del Valencia, es imposible. Marcos San Salvador diu queda un any de contracte per uns 5-6 quilos com a molt o el que ve per, per zero. Eduardo Candel diu quan estaria disposat a pagar ell per tornar a casa? José diu a veure si Albiol és ara Beckenbauer, si jugaren Mustafi i ell, els gols junts en pròpia porta caurien a parells. Eh, Fernando Rodrigo diu poco, le queda un año de contrato, no és allà ni Varesi. Manel Bresa diu barato i jovenet. Rafa Salvador diu això, no, això ho arreguem pronte i guaina la Premier. I Negredo, Piatti, Santos i Barragán per al viol Iau. BVB diu 6 quilos. Iván Girona diu si has pagat un dinar por Santos no vas a pagar 12 por Albiol. Gustavo Carcelén, res, no m'agradava quan era jove i era amb 31 menys. Celebrem quan li foten 15 quilos a Madrid per ell. Eh, Javi Varelo dio un jugador que, que, un jugador que termina contrato la temporada siguiente, 0 euros. Rodrigo dio 8. Valencianistas en dio 8 9. Y ya está la cosa sobrepasando límites inesperados. Mustafi, el paraguayo, Merey, uno de los que tenemos, y Pro. Abel Rodríguez dio primera opción que doy. Yo intentaría colar a Negredo por el si hace falta pagar la ficha, la pitada de Negredo al Nápoles. Eh, Rubén García dio más 7. Me parece una salvajada, quedando un año del contrato. Y tampoco hablamos de Beckenbauer o Varese, sí eh, Xavi Sismoyá diu más, examen de civil y a dormir, eh, es por una tarjetilla y a dormir porque pues, tienen que soltar el examen, amic eh, Abel Rodríguez diu segunda opción pagar 4 y ceder la mejor central joven de la cantera pagando el Valencia la ficha durante dos años Alberto Peinado diu viendo el panorama de fichajes en el Valencia y si no hay fichajes, que Abel Rodríguez diu pero sin volverse loco, pagar 15 habría que ficharlo Borde diu 9 quilates ya va y si no un altre, Ferran Martínez diu res, que ve per 0, diu no más de 7 no debemos hacer las oscuras del año pasado con los 9 y medio de Hernán los 25 temporada de Nura, hay que pagarlo justo. Y Mar diu me de 10 milions o fer un intercanvi de cromos a Abdenur o Santos. 2.78, yo creo que Abdenur o Santos, colocarlos, va a estar como lo de Negredo. No, a mi m'ha cridat atención que ni a molta gent que no li agrada la tornada. Hi ha molta gent que no li agrada el viol. Jo no, no, no havia detectat Issa vessant. <clears throat> sí, sí, sí, sí, sí, sí. Jo crec que quan jugava hi havia molta gent. Que no li agrada. El viol eh? el que li va ocórrer és que quan se'n van a la Yala Eh, o Baloncesto. Se empequeñeció. Albiol se va a hacer Sí, eh. bueno, pero... Es con Mustafi. Mustafi. Mustafi. Mustafi. Mustafi. Mustafi. Mustafi. Mustafi. Mustafi, sí, exactament no, de lo que li va no? passar a, Albiol con se'n va anar de fet, és ser lo que ha dit un oient, tot el món aplaudia i parlava d'atracament, els diners que el València li havia tret al Real Madrid quan va traspassar Albiol mm. en aquella temporada. Bueno, pues l'Albiol Albiol pot tornar i, evidentment, pues, jo crec que aquesta gent a la que no li agradava eh, Albiol o tenia dubtes respecte al seu mm, rendiment, amb aquella parella que formava amb, amb Alexis mm. Ruano, recordareu, pues que tenga dubtes respecto al Respecto al, que venga. Es ser que ve més maur y que, es que futbolista que el que es Embanar. Pero a partir de hi, ya una, realidad ha una realitat que ha dit un oller, Manolo, l'Enqueda acaba contracte, vull dir, sí. 15 quilos per un, un futbolista que acaba contracte no, la próxima temporada, 15 no, no, que pagarlos, no, no que pagarlos. Es el arranque de la negociación, ¿no? Lo que decíamos, es sí, tira y afloja, que empieza por el 15, a comenzar, claro. No, intransferible. Sí, sí, vamos bajando. Comenzar per intransferible. Sí, sí. Y, ahora ya, ya son 15. Sí, pero sí, el Valencia ha hecho una oferta de 5 o 6 millones, yo creo que ha hecho la oferta final debería ser esa, o sea que a partir de ahí, todo lo que crezca que pasarse. Yo creo que habrá sin, pero, pero algún kilo Sería para mí un error. Porque, primero, es un jugador que no va a tener amortización posible. Quiero decir, lo que pagues es a fondo perdido. Y, luego nunca ha ¿eh? sido un jugador sí ahora tiene más madurez en chener el -tanker. pero no, nunca ha tenido liderazgo Albiol, la y el, en general el tanque es mm. de Bades correcto es que es pagar 5 o 6 millones de más mm por un jugador, ya te digo que yo creo que no puede ser un gran complemento para un, para un central líder, pero es que <laughs> necesitas entonces fichar a ese central líder. Y había un oyente que, o varios oyentes que proponían Abdenur. Eh, intercambiar a Pelo Abdenur por, por Albiol económicamente sería una barbaridad, porque Abdenur quedan por, por amortizar 20 millones de euros, o sea, sería como pagar 20 millones de euros por Albiol. Tú en el, nivel el que ha donat Abdenur, si arriba la mes mínima oferta que que pergues Dinés, diners, no lo no el deixaries yo Perquè yo sí. Ya Manolo, pero estás parlando de Pedro Dinés, Estás parlando de Pedro Dinés per Negredo, estás de Pedro Dinés... Es que eso es la realidad Estás perde... Entonces, al final, ¿qué vas a guanyar? El en, pues es que no a en, Gómez. Es que no vas entonces, a fichar. No, entonces, ¿no vas a fichar? Eh, Porque si pierde con todos, pero se lleva los fiches. ¿Pero qué fiches? la, Albiol... de esta plantilla son Diego Alves, Álvaro Negredo, Aderlán Santos y Enzo Pérez. Vale, y si te quitas a y, ¿qué diferencia de ficha crees que puede haber? El que ve que ve de gratis, de ver, no te fichas Albiol, si, si, esos tres millones que se dicen que, ha pedido son, verdad, mm, aquí va a venir... ¿Cuál se le va a al Albiol? Aquí que vendrá por dos y medio, porque aunque sea Valencia su casa, no creo que venga por 300.000 euros. Por lo tanto, ¿cuánto te ahorras respecto a Denur? Nada. ¿eh? No ho sé. Faltaria veure i se content, evidentment. O, o poco, o poco. Evidentment. Jo estic dient que el problema que té el València de fair play val, està propiciat, evidentment, per les fitxes dels futbolistes. I que en les fitxes dels futbolistes, lògicament, el València el que va intentar és, i això quatre, però és que diu Salva, és que vas a perdre. És que ara mateix, Salva, l'únic futbolista per el qual el València pot somniar guanyar diners és André Gómez en la resta no hi ha... Que me parece... home, però, home, que me pareix, per, Diego Alves podries, per Diego podries, treure alguna cosa. Però la resta, no s'enganyem. En Aderlan, a palmar. En Negredo, a palmar. En Enzo, a palmar. En eh, Abdenur, a palmar. Es que el Valencia se ha devaluado. Eh, Los pero, jugadores... A han... palmar, senyors. Sí, És que no li peguen més voltes. És que serà la crua realitat, però això demostra lo malament que ho ha fet Meriton fonamentalment l'estiu passat. Però Manolo... Lo que... Quan del club, perdona, sí. quan del club diu és que hi ha que recuperar els valors del València. Però a Palmar... Però, sí, a però si, si l'aficionat dels valors els, els té, si és que he perdut el valor sou vosaltres, que però, se tornen locos. Però a Palmar si vols, també, eh? Claro. Què? A Palmar si vols, eh? Tu apreta el futbolista, vols eixir? Cuenta, cuenta con pagar. Te vas de bades... I jo, jo tinc així un contracte. Oiga, jo tengo aquí un contracte bueno, pues firmado. te quedes sense jugar no, no, puc, no puc quedar-me sense jugar. Bueno, pues igual un futbolista accepta aquestes condicions i un altre no. Ja no t'espera que què en tots els futbolistes, que al final, si regales a tots... Però tu creus que tenen més mercat del que jo t'he dit? El problema és que no, los 20 si que, millones de margen de Ardenur no, si, no los va a pagar nadie. Si té, si raó, però la teva, la teva eh, posició jo crec que és molt radical. Vendre-los... No, vendre's més, més val pedre que més pedre. Ja, però és que no, molt... jo, jo crec que, més allà de lo que pensem cadascú sobre la situació, jo crec que la realitat eh, parla de que no tots els xols van aixir. Primer, perquè el València no, és impossible que col·loca tots els xols que no, que no li agradaria que foren el, dins de la seva plantilla claro. evidents. I segona, perquè no se poden fitxar per diners que té el València ara mateix 7, 8 o 10 jugadors. Vull dir, a tots no s'iciden i se suïcides, però és que n'hi ha que ser realistes. Del València, jo crec que en guany no van eixir 7 o 8 jugadors, jo crec que no. Exacte. Jo crec que no. Correcte. porque es és pràcticament impossible, saps? no te tienes per fitxar el Seto Will. Suso probablement li va passar factura. Allò de van a haber canvis... Bueno, però ja ho, van ja, ho varen, ja ho dir eh, acabar la rueda de premsa. Yo creo que per a pegar-li canvi a plantilla falta como a mínim dos estius. No? Ho tenia molt clar o, o jo no vaig entender esa argumentación que va a hacer en la rueda de prensa de presentación de Llestarán. Y Manolo... Perquè se la va a jugar, vamos. Aderland ya venía muy sobrevalorado, pero por ejemplo, Abdenur por 15 millones de euros puede salir, ¿no? Es perder casi el 50%. ¿Tú crees que, tú crees que haciendo un poquito de trabajo... ¿Tú crees que, que Abdenula era A ver, pero el mejor central de Francia el año anterior, oye, pues sí, tendrás que hacer alguna labor comercial, ¿no? Yo creo que no ponen ni 10 sobre la mesa por Abdenur. Pero, pero, pero una cosa, un momento. es mm, que serán recuperables, no? Yo creo que Abdenur es un futbolista recuperable. jo crec que Enzo Pérez és un futbolista recuperable i jo crec que si sols que sols hi ha un futbolista amb el que, que ja no vas a poder... parlant de la part futbolística o m'estàs parlant també de tot el que envolta el futbolista? Perquè jo la part futbolística sé que Abdenul ha rendit bé i sé que Enzo ha rendit bé. No, no, no, no jo no, jo ara, no ha ara, bé. Per en el no, un no... senyor que pràcticament no parla amb ningú ni dels seus companys, no és, com, és complicat que se recupere futbolísticament. I en el cas d'Enzo Pérez, que acaba ja la temporada passada i ho contarem així, amb problemes amb Nuno Espíritu Santo, els dos futbolistes acaben en problemes amb Nuno, la primera temporada, que era tot mel, acaben amb problemes Enzo i Negredo, i en guany, bueno, dos dels quals perfecte. Paco i Estalán, a assenyalar públicament són Enzo i Negredo, vull dir, a la fi, passa el que passa, que el futbolista no és tan sol el que juga a la pilota, es, el, es la convivencia, es el día a día, es la influencia negativa o positiva que tenga el vestidor, son moltes coses. Claro, vos que te doy la raó, te la dones igual. No, no, no Però a partir d'ahí, dos coses. No estic d'acord que, el, que el rendiment d'Abdenur i el Denzos hagi sigut bo, com acabes de dir tu. Ha sigut jo, decepcionant. Jo, ara, mate, jo dic ara que mateix has dit que el rendiment futbolístic ha sigut bo. No. No? En cap moment se pot recuperar el taix si vols. Se pot recuperar el T'hauràs equivocat. sí, però, escolta, però, dicho. has dit, bueno, ho has dit, ho has dit, però... Val, pues, però, però el rendiment és roïn. El rendiment roïn. ha sigut roïn, però a partir d'ahir... Molt roïn, no, A partir d'ahir, Manolo, jo crec que sols hi ha un cas que no té marxa enrere, i és el de Negredo. Però Enzo i Abdenur són dos futbolistes que si no els traus no tens més remei que recuperar-lo. I a partir d'ahir, bueno, Manolo... Evident Será muy complicado que tú y que, Abdenur no parla, Y que el rendimiento Asegura decepcionar. excepcional. Lo que huigues y a un director esportivo pues, a treballar a Menzo Y a Abdenur, Y a recuperarlos Y a rendir sobre el campo Si no hice director esportivo a mí tampoco me vale Porque es incapaz de treballar... Es incapaz y un cost técnico Si no, Lo más fácil que es donar-los porta Palmes-Dinés pues recuperarlos Y a treballar me parece que el dos. Esa lógica deportiva la aplico yo en el, sentido económico. Eso lo puede pensar cualquier otro club y apostar por esos jugadores, que son jóvenes aún y que tienen recorrido. Sí, si no, al final vas a regalarlo todo. Claro. El problema es que Vanega, era recuperable desde nuestro punto de vista cuando se fue de Valencia. el Valencia no, era una evidencia. Vale. Y se fue al Sevilla y mira el rendimiento que ha dado. Pues igual hay gente que piensa, te digo de Null porque es el que ha hablado, mm, pero es que regalarlo a cambio de Albiol, al final es estar diciendo, me he gastado en Albiol que quedan 20 millones de amortización, 20 millones en Albiol. Yo creo que ni el, ni el más eh, forofo de Albiol, de los, que, los oyentes, pedía pagar 20 millones por él. Así que sería una barra basada. 12 i 40 venga, la última pausa y tornen para tancar el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en ingasa.mini.es tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. ¿Te agrada ir a correr? Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la información sobre los cursos populares Es con 6 desmillos especialistas Y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven Aferto, tu confessionario Peugeot en Torrent i Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49. Què passa? Es que no, no es col·loca ni a la Premier, Manolo, al final. La Premier mira, que sobrepaga. Mira si, mira si es fotut, La eh? Premier sobrepaga. La Premier que Inflaciona tiene... Inflación al mercat. Casi. Escucha, este dato es flipante. La Premier tiene casi tantos jugadores en la Euro, la Premier no, la segunda división inglesa, que la Liga Española. es decir, que no puede pagar un equipo, el Bournemouth este, que creo que sigue la Premier, no puede pagar 10 millones por, por Abdenur, 12 millones. No, es que este, este señor no nos interesa, que fue el mejor central de, de, Francia hace dos años, no nos interesa. Nosotros tenemos unos centrales del carajo ahí en Inglaterra, que no para ni el autobús pues si no os interesa, imagina. No, te lo digo de broma, te lo digo. Pero no te interesa. Pero mira, tengo atasca para colocarlos. Claro, ¿Quién está? Llama a la puerta a Jorge Méndez al Bournemouth y no les atienden tampoco, porque Jorge Méndez intercedió en la operación. Se estaba ya para colocarlos. Claro, habrá que hacer un trabajo. yo creo que... dos cosas. Yo per, per <laughs> el tema, si voleu, és... que, que l'estiu serà llarg i que hi oh. ofertes per estos que eh, el rendiment de l'últim any ha sigut molt roïn en tots, en tots, però no són tan roïns els jugadors com han demostrat. Es. I no vull, no vull personalitzar, segurament a un li agradarà més eh, Bezo, a altre li agradarà més Santos, a l'altre Benur. Però vull dir, els jugadors no són tan roïns com el que hem vist. I, i l'estiu és llarg i jo estic d'acord, no n'hi ha que tornar-se loco i començar a, a, regalar. a regalar jugadors que tenen un cos molt alt i que, i que evidentment mm, tenen un nivell més alt també del que, del que han... I que per això està el 31 d'agost que ahir ja regalaràs a, a diestro i sinestro, no hi més. Sí, lògicament. Bueno, més coses. Eh, estàvem parlant de, de, la, de les dificultats que té el València en quant a arribar a possibles acords i que després expiren, y de colocar a allá Ayala, parlant de Suso García Pitarch, eh, ella que no era fácil la segunda posición y a a ser para mí la comparanza de la nit eh, que a eh, ara matriz de València a pelear en una espasa de fusta. ahora sí si recuperar ese de Y eso es complicado, ¿eh? sinceramente estar en la piel de Suso hoy es, es, es complicadito y es como que salís a pelear con una espada de madera. Es complicado. Eh, pero bueno, ahí es donde que tiene que eh, empezar la, iniciativa, el buen diálogo, eh, que los jugadores también entiendan la, situación, eh, sobre todo buscar jugadores que te den un compromiso mayor aún, ¿no? Si aún cabe de lo que de lo que pueden llegar a tener mayor, porque porque lo necesitas. Tenés que volver a construir, tenés que volver a, formar una, un equipo sólido, sentar bases para, bueno, después en el futuro poder hacer esos retoques que nosotros en su momento creíamos que, le podíamos hacer y que el equipo podía mantener el nivel y, subir un escalón más. Es eh, eh, complicado, complicat, diu, no es fácil estar a la mateix en la P de Suso y eh, si en las condiciones que te que a, pelear es pelear en una pasada de fusta. que es el que venim dient, el Valencia poco que al futbolista als que, als quals vaig a eh? com el València tingui que entrar en competència amb altre club que té més diners, que se'ls pot gastar ja, eh, que va jugar en Europa. Ahir eh, ja veig el que va dir el dimecres, eh, perdó, el dimarts, el president del eh, Getafe sobre Pablo Salavia. No, m'ha dit que vol anar a un club que jugui a Europa, vull dir. Mm. Més enllà si València voldria o no voldria Salavia, és evident que I Suso té complicat per a convèncer a futbolistes, eh? I, i n'hi ha que fixar una cosa, encara que no dic que, que, que no siga bon entrenador o que no vaig a fer molt les coses, però moltes vegades també els entrenadors atraïssen els jugadors. Mm. Vull dir, Vanega no, se anar, a, anar al Sevilla per Emery. Evidentment, evidentment, Vanega se anar al Sevilla jo crec, ai, que sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Ai, ai. Vull dir, n'hi ha, hi ha entrenadors que són capaços, encara en una situació roïn del seu equip, de, de, de de convèncer al, al, al jugador de que vaig a on està ell. Mm. I clar, eh, eh, eh l'entrenador de València ara mateix no té aquest perfil, perquè no és el perfil d'entrenador, de, diguem-ne, que pot dir a un jugador de cert nivell mm. que se vinga, sí? Però és que Mira, parla Juanjo del tècnic, Manolo, i a mi me sorprès, oui, m'ha sorprès que Quique Sánchez Flores s'ha aixecat en la banqueta de l'Espanyol, que evidentment l'Espanyol... Diuen ah, no, eh? diuen que Chen li amolla una llenya important, eh? Correcte. Però, eh, bueno, acaba, acaba, i després... Però, però jo vaig a que Quique, i així ho tenien contrastat, Manolo, València ve parlat amb Quique per aportar-lo. Al final, Quique mm, cau, evidentment, entenem, per raons econòmiques i Quique en tot cas se'n va, se va, per, se va a la banqueta de l'Espanyol de Barcelona Sant Paoli San Paoli, que también sonaba, se van al Granada o está en conversa pero no se al sí, Granada. que al Sevilla. Vull dir, al Granada, eh, español Granada tiene más sentita que el Valencia. A de hoy, el Sevilla sí, español y Granada no. Pero igual tiene más diners que el, que el que el, Y, y, menos presión y menos ojos en torno a la eh, figura del entrenador. Yo con lo de Quique no estoy muy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que hay cuestiones personales de diferentes direcciones. Quique, bueno, elegir a Quique era para su uso tirar hacia un lado, hacia un poco el lado Méndez, y luego creo que había una petición de Quique, no sé si, no lo tengo contrastado, ¿eh? pero quería a Paco y Estarán el cuerpo técnico, algo que Paco y Estarán, evidentemente, porque Quique ha trabajado con Paco y Estarán, no nos equivoquemos, como preparador físico. Y eso Paco y Estarán no lo hubiera, bueno, no estaba de acuerdo. Y Mm, aparte de, eso, volviendo a la espada de madera, es que ha sido el propio Suso el que ha dicho, oiga señores, que yo llevo la espada de madera, que yo no me puedo gastar, que yo no... Claro, si tú ya dices que vas con una espada de madera a, la, batalla de... O estás jugando al despiste y, y o estás en o evidentemente no, tú el que has si lo al despiste lo he hecho hablando mal cojonudo <laughs> pero como dudo que sea al despiste y al escondite, ¿eh? <laughs> como dudo que sea así yo en el del fútbol ya no pose la mano el foc per ni per ningú ¿vale? Pero es, es evidente que, si es una estrategia, es fantástica. Ha querido poner la herida. O sea, la tirita antes de la ah. herida, y claro, yo, creo que se ha pasado. Ah, yo creo ah, que se ha pasado. está haciendo en la herida al final. Yo sobre el tema de Quique, a mí me conten que Quique está en un momento de la seua carrera profesional, ontría -huh. on tria, David, eh, proyectos que han, priori no són interessants ah, sí, per correcte. dos, però que a ell en la seva, personalitat, en la seva personalitat que molts coneguem, li omplin efectivament, i jo estic convençut... o sea, jo sé que la crida del Sevilla i li omple l'Espanyol Eh, eh, Vamos. No, no, no. no eh, eh, Salva. Li ompli els diners de l'Espanyol semana... que no té el València per a contractar-lo. Eh, no li pegue eh, voltes. Eh, que que no, Allestaran no. estigui a la banqueta del València respon a una jo, situació jo econòmica no, el, el tema del València complicada no sé, del València. Ateme, ateme, ateme. El tema del València no te vaig a parlar perquè no el conec. El tema d'esta setmana, el Sevilla ha cridat a Quique. I Quique li ha dit no al Sevilla. Perquè Volía a entrenar, volía a estar en español. Vale, y ahora dime la ficha que le donaba al Sevilla y la ficha que le, dona, que le al español. Y entonces me parles tú de que Quique vuelve un proyecto. A o, igual lo que vuelve son dineros. quizás una otra historia. Pero Kike ha firmado tres años en Sevilla no le ofrecería lo más que le No sé, Yo te digo quién es la ficha que ofrecer el español. Yo no sé la ficha. Yo te digo que que gent que Pro, me ha contado esta semana que estamos en un momento on tria no se al Watford. O sea, es que trianas al Watford. Pero, pero escolta, una que cosa, no... pero ¿qué ficha tenía el Watford? Pero sí, pero que, que al final... O es que Quique va... Eh, que dice al Getafe. Si, si dona igual, si dona igual. No dona igual. Quique, ¿por qué se va del Getafe? ¿Por qué se va del Getafe? Perquè li venen futbolistas. O sea, y, no, i guanyava més diners, guanyava, guanyava diners en el Getafe, sí, Pero arriba un moment, eh, que, que això està bé però no està bé. Però d'on venia Quique quan firma pel Getafe? Com? D'on venia Quique quan firma pel Getafe? On estava? Domenía confirmó. El, el, equipo anterior, ¿quién era? El Alain. Ah, claro, el... entonces tenía que tornar a una gran liga y pues el Getafe, y si llegara para el Granada, que era tal Granada, volía a tornar, con volen tots tornar quan, quan ixen de la roda bona de les grans lligues, entenc jo, eh? yo... pero bueno, y la meva reflexió és, en una situació econòmica, Ballestarans el teu tècnic. En una altra, pues haguera aquí que probablement, o un altre no, no, tècnic. Això, això és claríssim. O sigui, si, anava sí, ahir, jo anava sí, ahir, eh? Si la, si, si la decisió de, de contratar ahí Ballestarans és perquè el criteri altres, econòmic. Efectivament, ah. perquè altres propostes de, de Suso no arriben a bon terme. Claro. ¿vale? Perquè a mi me consta que molta gent de l'entorn de Suso l'ha dit, l'aposta la, de Ahí estaran és arriscadíssima. Sí, molt arriscada. Però... Però a vegades sí se'n ve. No, no, està clar, a vegades. Eh, sí, sí, sí, eh, claro. I, ta, i també és de veure que entra dins de lo que diu Salva. És els diners que tenen. No, no, això està clar. És els diners que tenen. Al final no hi ha més era que la que Bueno, pues a veure... I dos meses tenen la culpa luego, cuando I dos meses tenen la culpa, en efecte. Cristina bé, moltíssimes gràcies. Buenas noches, David Rodríguez, moltíssimes gràcies. Bona nit. Romero, gràcies. A tu. Folgado. Adéu, Manolo. Ale, tornem el diumenge. Ja sabeu que nosaltres continuem i que passi el que passe, així hi haurà programa. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins diumenge. no eran los planes del destino. Y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh,